I smatrao da ponekad e, žene pretjeruju. Da pretjeruju znači prema, prema muževima i da im ne daju njihovo pravo. Treba pustiti muža. On traži, vjerovatno, sebi šta? Drugu ženu. I to je jedini sunnet koji praktikuje. A kad dobije njenu sliku, možda će je staviti u namazu, da gleda negdje na stranu, da bude ušeni I onda traži sebi preko interneta, tako Najgora je stvar kad čovjek nije svjestan da ga Allah ni ima. Kad radiš, nije svjestan da te ni Allah gleda i da znaš šta radiš. Kričeš slike od žene u jedan fajl, u drugi je prebaciti, lijevo, desno, kliti negdje, stavljati šifre na telefon, a ta šifra ne treba melekima koji pišu tvoja djela i ne treba tome gospodaru koji vidi šta ti radiš. Pa čovjek znači treba paziti dobro što radi kad ulaziš, kad sedneš za šeitana, ispred šeitana, tako, kome može povesti što želiš, da znaš da tvoj gospodar gleda i da ćeš za svaki klik biti pitan. Gdje god si kliknuo, bit ćeš upitan. Gdje god si pritisnuo, a znaš da je to nešto šubeli, pa se otvori ono što ne bi smio gledati, bit ćeš pitan za to. Pa je čovjek najbolje, ha, kad, kad se boja Pa je dužnost znači čovjeku da prati, ne može tebi niko zabrati ono što ti Allah dozvolio. Ni tvoja žena, ni tvoja punica, ni tvoj otac, niko ne može zabraniti ono što ti Allah dozvolio. Međutim, u šerijetu imaju pravila, imaju propis. A nije znači šerijet da radi kako ko želi i krije se znači iza paravana